Thank uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. وأطرنا بنور الفهم وابدأ علينا بمعرفة العلم يا أرحم الراحمين الله والسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مرحبا وأهلا selamat datang kepada sekalian jemaah Terutamanya kepada tuan guru Dari tim yang datang dari jauh Dari barang Yang mudah-mudahan kedatangan itu Semuanya menjadi amal yang baik Menjadi amal yang kepada Pada Allah subhanahu wa ta'ala Di negeri faham ini Ada dua orang tuan lebay Yang berkawan baik dengan saya satu dia tuan guru tim sini dia pernah menjadi saya waktu saya dalam tahanan AFC di Bentung Pahang pada tahun 1984. Baru hari ini dari jumpa lagi dengan dia. Saya kasi hampir 25 tahun saya tidak bertemu dengan dia dan beliau juga tidak bertemu dengan saya. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala itu masih menemukan juga yang saya kagum dengan beliau dengan umur yang menunjuk panjang 87 tahun masih kuat bersemangat dan terdorong lagi dalam agama Allah Tuhan saya sangat kagum saya sangat kagum saya, sangat mengagumi kemudian seorang tuan guru lagi namanya Reman seratus lebih. Abahnya sudah meninggal dunia. Sudah beberapa tahun saya tidak dapat bertemu dengan Jadi tiap-tiap kali dia bertemu dengan dia bertemu dengan saya, dia menangis. Mengeluarkan air mata. Saya tak tahu apa sebab bila dia keluar saya, dia menangis. Ada hal yang lebih kuat daripada saya. Wallahualam. Jadi, mempergunakan semua, kita bersihkan hati supaya kita berjaya mendapat kebersihan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang tuan banyak datang ke lain Banyak hadir dalam ilmu yang lain Tetapi dalam hati ini tak ada tempat yang luar biasa Tuan-tuan rasa tak ini Ketenangannya Kemanisannya keterunuhan berbeza daripada tempat-tempat yang lain sebab tempatnya adalah terlalu besar hasil daripada wakaf-wakaf orang amal jari Allah semuanya bersegerat tidak ada sedikit bantuan dari pihak yang berkuasa yang kita tahu pihak yang berkuasa itu adalah satu pihak yang kosong dan satu pihak yang kalau dia tak dibunuh, kalau dia dibunuh, banyak, dari pada perkara-perkara yang tidak Ini bersyukurlah kepada Allah. Di mana akhir diberi eh, kebersihan. Sebab itu satu rasa jadi datang ini, dia kata biasa lah Ketenangannya, keseronokannya, kemanisan dan sebagainya. Eh, ada orang datang suami istri, Siang-siang hari di perang tersebut, satu pukul 11 orang datang dari mana saya datang dari sebelah rumah kenapa eh, datang dari sini saya nak semayang di masjid yang lain yang lain rasa sangat berbeza dengan masjid yang lain harus terdapat syair kemanusiaan harus belajar teknik dan harus berdoa. Walaupun dalam tidak ada kafir, tidak ada apa yang cantik, tetapi kita macam Saya rasa inilah satu masjid yang mungkin. banyak sembahyang, tetapi tidak tetapi tidak ada Waktu saya lihat wajah tuan satu wajah yang tenang. Satu wajah yang satu wajah yang sama. Dari itu, kita tambah-tambahkan lagi kebersihan hati hati mengikut Imam Al-Ghazali bahawa pada malam asasnya dan siangnya adalah dibersihkan hati dengan usir yang berbunyi Ya Hayyun, Ya Qayyun, Ya Hayyun, Ya Qayyun so, kita dahulu di majlis majlis Rasul ini jangan bersihkan hati itu Iaitu dengan zikir Yang diamal oleh Imam dan Adalah hari Ahad Kita baca itu perlu kita Sama-sama Dengan penuh Dengan penuh kerendahan Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. إلهنا أنت مقصودنا ورزقك مأجورنا تنبأ بواسطة كل شيء

oleh seluruh anggota sebagai masyid untuk kepada menghinati Allah mula kan? tiga puluh tiga Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum

setahun 48 insyaAllah kita berjaya menjadi Allah-Allah yang bersih itulah batin nasi batin nasi bersih jahil nasi pun bersih maka sebab itu tadi lah orang yang pertama masuk ke orang yang masuk ke itu berapa satu dia bagi kita Allah takkan mula tak sopan Allah tak terus kalau yang kita dapat dalam golongan itu tak payah kita tak payah kita sopan tak payah kita sikat dan tak terlalu sila dan masuk Lagi bin Abdullah Sila dan masuk Lagi tak sing Sila dan masuk Sama ini Mira, yang kita nak cari Inilah yang kita nak dapat Mimpi Terlalu mustafi Masa dikira yang menyambat Masuk dalam perlu Tidak dikira Tidak dikira Golongan yang kedua ialah Ashabu jamin, Orang yang menerima surat nama malamnya Setelah 50 ribu tahun berdiri tegak di padang masyar, menerima suratan amalnya dengan tangan yang kanan, nama dia Al-Qabul. yang ini adalah orang yang disebut oleh Allah. Fa'abnanan satu ma'ati ma'u bahawa ini satu rakyat. Bala-bala yang berat timbangan amal baiknya. Maka satu, kalau nak berat,

Dan yang ketiga, asal istimewa, masuk surga, tetapi masuk surga. Dan ketika pada Allah, masuk ke dalam dia yang tidak bertobat, masuk nanti tidak pernah masuk surga. Jadi kalau begini, yang kedua undangan, yang ketiga undangan juga menangkap kesusahan. Kita ini sudah dalam rasa adillah yang akan mengamalkan kita ni lemak ni boleh mampu kita lalu ada, kepala lalu sakit kelima dasar takkan disebabkan oleh Allah kita boleh malaikat Allah dirantai boleh Allah kita boleh mampu oleh dasar itu sebenarnya majlis majlis juga sudah kita habiskan ini drama yang luar biasa dapat berjumpa dengan drama ulama dan iman dalam berjumpa dari anak dari rumah dari kita kita kita memang kita untuk untuk orang biasa dan untuk orang luar kita berjumpa dengan iman sempurna dengan sudah yang diawal maka Allah kita semua memperbanyak akan membaca bahawa nanti dalam apa sebagai tanda duka kepada kelahiran maka kita menunjukkan kesukaan dengan membaca selawat atas nanti tapi aku tadi aku tadi tidak diberitahu kemana akan kamu telah melahirkan anak tapi tidak diketahui nama satu. Sebab yang bagi nama Muhammad itu adalah jatuhnya Abdul Muttalib. Ya. Abu Talib nyata gembira seronok dengan dapat tahu bahawa Siti Aminah melahirkan seorang laki-laki. Betul? Allah. Merenangkan peta Abu Talib pada tiap-tiap dan kami juga kurang mereka. Dan seksa yang diberi oleh Allah kepada Abu Talib satu seksa yang paling ringan. Allah Ta'ala berikan nyakut saja. Yang pada api neraka. Yang lain bukan daripada api neraka. Yang bagi ke kain ke tumpuk Dia tak lagi daripada api neraka. Yang dia lagi takut saja. Kasut tu pun Abu Talib tak tahan. Dipakai dari kasut tu. Kepada Abu Talib memberikan. Aduh, hodati katakan sama tuan pun. Tapi dia tak mau bersama. Kembali Nabi Muhammad kalau Allah maka telah itu. Kalau sekte Abu Talib dengan sekte yang paling ringan iaitu kasur tapi nasab. Kita dah berhenti, mari ini dengan salawat atas Nabi. Kita baca ini kasih. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد

untuk menyampaikan kuliahnya secara lengkap. Setelah itu baru saya menerangkan apa yang saya tulis kepada kita ini. Di mana Al-Haq kebanyakan kerosakan, kebinasaan yang kerosakan menyimpang daripada Al-Haq. Tidak mengikut akan jalan-jalan Al-Haq. Maka jalan-jalan Al-Haq itu dicintai oleh Rasulullah yang menerangkannya, yang menunjukkannya, yang mengajarkannya ialah orang Al-Habdullah iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyatakan bahawa Al-Habdullah ada empat iaitu Iman, Islam, Tauhid dan Marifat Iman yang macam mana yang dikatakan Al-Habdullah sehingga orang yang beriman itu adalah orang benar pada sisi Allah maka saya akan terangkan nanti semua saudara-saudari dengan sabar saya insyaAllah kita dapat terima yang berkat untuk tidak berhormati maklum Pak Guru dalam keadaan yang tidak itu macam saya mana tahu dia nak cepat ah, dan tak dapat terima dengan orang-orang yang beriman untuk kita beri peluang kepada dia नौ ये रसू चिरजन्म चिरजन्म

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك أن يكون لأهلك من دونه شيء وربك أن

médica do social, do segundo meio, como que é a vida, e a família não vai gastar, e já que eu meto o homem para o céu, vai mudar. Sebab itu kita ingatkan, ibu kita ibu, kita ingatkan kita masuk, kita ingatkan kita Tapi belajar di sini, memang ada ilmu. Belajar di sini, bertanya sebab orang belum jauh menengok saya tempat saya kira 16 kilometer bukan beberapa tu dalam suka kalau nyanyi sambil kita sholat nak tahu kawan nyanyi orang nyanyi semua bicara dan kita tak jalan tak ada waktu berada ada ni jadi ngaji masih ngaji nampak orang itu masuk batu macam tu itu Dua tahun, dua tahun, dua bulan, tujuh bulan. Tujuh bulan mana dia minum? istilahnya dari saya yang untuk menyebutkan dari amal kepada saya mengulut mengulut pada tulis kalau mengulut itu mampu kalau mengulut itu bangun itu adalah tulis mengulut itu dari orang itu mengulut yang tidak berbeda dari mana Tuhan juga sebab karena sebab nanti juga kan ada yang mungkin susah ini ini yang

Jom, bawa masanya dalam keadaan yang baik. માનસ હૃદયમાં નેત્રમાં કામમાં એની માની હૃદય યોજતી પસાર આવે વિશ્વમાં મામા તો કોઈ લોકો પણ મામા હૃદય બધા એના તો વચ્ચે મધ્ય વચ્ચે આવી છે તેનું બનાવો સામને મુખ્ય કઠિન જાણે તો રવિ પણ એના મામા એટલે કે બધા એના પ્રોગ્રામમાં

rahmatlah Allah doa ini masuk Allah tu kali ini sebagai dunia langit bumi semua semua rasanya masuk di situ. Jadi ramai ini ramai dapat orang itu dapat orang itu dapat itu beriman. Ya bapak ini itu ramai. Kalau tadi orang ramai, ya mana yang bisa baik baik baik dia mau balik lagi lah. Tak malah anak boleh ramai. yang tak boleh berdiri. Imannya nasib pelanggaran dan dia berdekatan berdiri. Iman ini percaya. Saya kata, mana percaya? Kalau kita lah berdekatan, misalnya kalau kita mengalirkan, tak percaya tempat kelarikan, kita ada orang lain yang pun berbagai. Kemudian kita telah kelarikan itu. Jadi, kita ambil masa ini. Ada tak kita ada kelarikan? Ini baiklah. Dari mana keinginan dia ke aku kata Masanya yang juga aku kepada Allah Itu mana Tak ada yang bisa kembali Dia terakhir itu Orang yang sudah berlima Ini orang yang sudah senang teman Menurut saya tahu Ketika dia terima Ini bukan seorang tahu Itu kalau ada orang Yang jenuh ya Sebenarnya Buat-buat-buat Dia berlaku Tak ada yang berlaku Tak ada yang berlaku Tak ada yang berlaku manislah agar menyukai kamu. Aku orang kami. Kalau itu orang minah, manusia itu Sinah kesan Kau tak ada dosa Tak ada dosa, tak ada minah Nah, itu penuh Mari Ahmad lagi Nah, dia termasuk Dari kita terus kan Kau akan menyebabkan Kita Muhammad SAW ini bukan rahmat dari Allah ini. Nama. Mungkin. Ayat ini. Ayat ini. Ayat ini. Ayat ini. Jadi, masa bahkan yang saya, isi berapa lain, sudah berpikir. Dan berpikir. Bacaan itu artinya bacaan. baca. Ya. Jadi kalau kita baca bacaan itu tidak makna tidak apa yang bacaan. Apa yang disebut bacaan? Bacaan itu salah kata ialah kita baca. Maknanya kalau kesinya terpaksa membawa rupak-rupak sehat, ingat satu saja. Maknanya tidak pasti, tidak ingat pada wajib. Bayangkan. Satu pak adalah nama pak, terpaksa banyak. Bak ini banyak. Lalu saya kata, ingat satu pak betul. Pak memang माने मटवाने सत्य मटवाने के मात्रा नहीं होता है मैं तो भूगोली के अंदर के गंगा के अंदर के संस्था सुन तो भंग है मंगल के केस के गंगा के मटवाने के संस्था सुन जा को गाना है इंसान और डॉक्टर मानवीय शक्तियों सुनो जिनको निकला मुझे इनको जल्दी किसी मामला सुनो ना मैं कहना चाहूँ कि जरा बुरा होता है जरा मुझे बुरा होता है 既然不做人为，在这两步，不管进入总是两步，一贯作为一个人。第二个，啊，这个嘛呀，国家民呀，国家不有，我们的是啊，路是不有，那讲了啥子来着？那就是这方面，那就是那就就什么呀？什么方面？我们的是不有。 Bila pernyataan Apa yang kamu Kalau aku tak mau Nak ambil nikah kami Nikah kami Termasuk nak Bapak kuliah Bapak kalau Bapak kuliah Bapak bimbingnya Bapak itu Termasuk adalah Muhammad Jadi bapak ini Ya, nah, kami akhirnya yang nikah

ya, macam macam apa macam dunia dunia ya, dua dua ayo saksi macam ni macam zaman zaman ini juga macam ni lah tapi tapi kalau kita cari dengan syarat macam macam kita buka dan saya ini baru syarat itu dua ekstrem dua ekstrem kalau nak buat orang macam ni contoh ni

Rupiah hanya percaya dia menjelupu ilahannya. Maka itu, kakir susah makan dengan suatu berbuat pada kurusnya kalau kita takut kerana kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita takut, kita kita menolak dari Allah semua. Kalau tak sayang, tak tak sedulia. Kita sasnya, kita sesuai, kita sesuai, kita tak sedulia. Kemudian, semua yang kita betul-betul Semua yang Minum Allah Masalah nama yang itu kita buat bersilah itu bukan dia dengan orang Masalah itu sebenarnya kita kerana orang sana Mari kerana Allah boleh sebenarnya Jangan kerana bahaya yang dia apa ini Satu sini kan? lah Kerana Allah boleh Jadi kita pandang dia dulu Boleh nampak lagi Kerana ini bawa bersilah Bukan silah sudah bilang dari Jadi ini adalah Islam itu Okay. Siapa nama? Bagi orang yang iman dulu, syukur kita dipecah ni, kita keluar ni. Bagi orang yang iman dulu, dia tak keluar ni. Dia tak boleh pecah, dia tak boleh silam, dia tak pecah ni. Saya tak pernah ke, dia keluar. Sebab itu, Aku jawab tadi tadi sebab ini kami yang baru baru dulu cuma dua hari. Jangan itu macam ni, saya tu esok. Tapi bukan kami dua hari ini semuanya asal daripada Allah SWT. Selama ada baik dari Allah. Tapi, kalau ini semua anak. Kalau baru, kalau tidak, tidak baru Allah. Tapi berhak, dia tidak semua minta benda. semua itu banyak, sahabat. Yang baik ini, dia akan nanti disuruh tembak. Dia akan lebat lain. Masa tak tengok, mungkin dia tengok

mengambil membawa di sini. sehingga otak mana sehingga otak pun jangan kembali ini yang orang yang kita dia yang beramal tadi ya jadi yang satu sekali mana hubungan pun tadi yang kita kira tadi misinur hubungan hubungan sama tutup kamu pertama hubungan ini kami juga hubungan ini itu satu

kalau kita sakit, kalau kita malas, kita berujian, berujian, kita keluar pada dia. Sebab ni, sama jiwa ni. Ini banyak dari saya, apa yang satu ini, ha. kita ambil bagi dia, kalau nak salam atau dia ini, ini bukan orang ini. Kerana kita dengan Allah, Allah menjelaskan. Kerana kita berada di kawasan, boleh. Dalam sebuah ini disebut dengan yang ulama-ulama lain Insyaallah sebenarnya maksudnya yang yang yang dia dia dengan ini sebenarnya ada dua orang semua berikut. Tapi Allah maha mengkaji mana mana itu ini baru mengkaji. Tapi kalau peminat berbenturan, dia Allah semua yang kita minta itu sudah pada itu awal, sudah pada itu mungkin. මේක අල්ලන ගමන් අල්ලන තමයි ඉන්නේ කන්නාරම්පරෝණා අනිත් දොරටු තුන් දෙනා යම් සත්‍යයේ යම් නිසහ තුන් දෙනෙකුට කියන්නේ ඉතින් සම්මාන දුක් විද්‍යාවට කියන්නේ මම හිතුවා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා කරුණා

Maksudnya kalau bagus, mana bagus? Jadi semalam kita buat kerja itu macam itu, mana itu, macam itu ya. Ada pasti dari doktor, misalnya suami. Tentunya itu hanya kepada Osman. Bukan yang terbaca ibu, tapi di mata ada terbaca ibu di sini kepada dia. Sebab dia yang telah sudah dia dari berumur. Allah berlaku kita semua itu satu istana di air keadaan ini tak ada makhluk dia tercapai sebab makhluk itu mendapat sehingga Allah menentang lepas tadi binatang laut dan semua bersama beri apa salah di manusia itu itu berkata Allah SWT dan itu jadi mana ini satu satu dulu yang berubah berubahnya dengan dengan makhluk Allah selain itu tentang manusia, jadi politik, kerja, ekonomi, semua kita lagi berbaca pusat pusat bukan ini Allah tanya Allah berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa Orang-orang telah mengimani itu saya Secara usai dan bagaimana itu seorang sama Tidak ada demokrasi Saya bernafasi kepada Sebab saya ikut Allah berarti mana kata berada itu tadi saya Saya orang yang yang satu diri Bagi orang saya yang sudah melalui berbalas Saya ingin, kenapa saya yang ahli? Berarti tak penuh Mereka mengingat dunia ini mencoba menulis kalau pun ya wajib lagi cuma baca semua nanti nanti jadi insyaallah jadi yang jadi yang jadi mana kata sama sama nanti kalau pun mana ini ada mama yang itu ada kalau ada itu ada ada ada ada Kalau tidak betul itu, betul betul itu betul. Maka betul betul ada kesalahan atau ada kesalahan di mana sebenarnya ada kesalahan yang kau lakukan, ada kesalahan yang kau perbuat dalam masa. Jangan jangan nama nama itu, tapi sebab itu, ini dia jadi buah. Jadi kalau ada nama yang tidak ada, ada yang itu lagi kalau saya kan tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak pernah tak saya nak tanya, ayah-ayah, aku ingat, baca sedap. sedap. Saya benar-benar saya yang bisa mengatakan Saya yang saya ya Dan siapa yang saya sepertawa Tapi di Allah Kalau di Allah Kalau di Allah Kalau di Allah Kalau di Allah Kalau di Allah Jadi saya tak ada yang mana, tak ada yang ya. tak ada apa. Tak ada yang mana, tak ada yang tak ada. Bagaimana dengan yang sendiri orang yang dalam hidup ini sendiri, bagaimana dengan supaya untuk dari makanan mengurangkan sebabnya tidak berikan dan untuk itu mesti lakukan itu kepada bagaimana ada yang itu contoh ini bagaimana ada dia bagaimana ada dia bersuara contoh ini sebab dia bagilah yang banyak dijemput ya. dan dia kosong dengan satu sistem yang kedua, kita tidak lagi banyak yang banyak

negara tersebut. Baik, main dengan itu mula bagaimana? Sekarang itu insya Allah siang ramai. Amma itu terdiri dari Allah Taala punya amma. Aku bukan satu berkurang saya aku berdiri dari Allah. Satu berdiri jadi dia juga dapat berbuat kita dapat kalau salah kita dapat bulu kita वो मुझे भी नहीं पड़ रही ऐसा बिना भी कर करना ना ज्यादा शिव पुरुष कर रहे तो नहीं बाल मत करने माने जाने आगे तो सामने सामने खड़ा कर ले कहीं भी मुश्किल नहीं सलाम करता हूँ सलाम करता हूँ बड़ा सामने सामने जाने और ना हो jadi berapa pun juga kemudian mana yang dia dikhalas contoh di perjalanan ini macam kita jadi jangan sebagai jangan belakang belakang yang jadi beri-beri, tak tidak ni sebab kami ni yang senang itu beri-beri sebab itu macam yang sepuluh itu kita tahu ada sepuluh dapat dua ratus dolar Contoh aku cakap boleh ada sampai kalau lagi di Singapura ni. Singapura Tapi sampai masuk, besok balik lah. Sampai saya pun besok balik. Lalu balik, ambil dengan ni. Dia tengok hati saya ni. Kita beri kereta ni tak nampak kaya dah. Dia beri rumah ni, tinggal sana. Dan kita dalam rumah. Tapi dia dalam dalam Tak ada. Dia tak ada tempat baru. بالمقسوم بلغ المسلمين على قاعدة الأقوال المقسومين يعني أساس قاعدة الأقوال مقسومين أقل من ذلك Dibagi tiga dalam jenah soalnya atau menyarat. Ya. Api apa? Nyata kita untuk kita ini. Dan nak kemana api apa? Nyata kita oh dulu masuk baca. Kalau bukan dulu, nak tidak. Itu namanya Yang hati lah Tak punya lah. hati lah Tak punya hati lah Jadi pakai dengan apa Dia makan Jadi pun dulu Nampak Mana dia tak Tengah belakang Kalau nak tinggal Untuk dia nak masuk Yuh Mana dia tu Mana dia balik Waktu Tanya semua tinggal Tengah tu Tengah tu Tengah tu Sampai tu ibu jangan itu membuat jangan cuba itu. Eh, dan berapa tahun sudah kita kau mengatakan ini masuk dan masuk yang lain. Kemudian kami saya kita bawa ini. Ia masuk sebagai itu mengalami kami berikan menjadi menjadikan apa yang mana itu. Nah, kita berbangga siapa lah ahli dari itu. Jadi manis cuma karena sekali dan kenapa katanya harus ini bukan? Tapi kerana itu ini ada namun termasuk itu jadi yang kuat ini penyebab orang orang mengenai bukan orang baru dari dulu dari orang dan dari masuk dan kamu dan yang kita kamu hanya Tujuan pun. Tujuan pun juga berada-ada. Sebab itu, itu ada majahat yang berubah. Sama semuanya, kita naik kendaraan. Tapi kata baik-baik, kata itu, kejirnya itu. Contoh, kita pergi rumah ini. Kalau saya menurut dia, tapi itu pun kita berikannya. Nama mereka juga, untuk dia. Sebab ini ini dikenal apa Ya, ini mau menjadi penyakit seperti itu. Bagaimana? Satu ya, macam ini dan satu ya. Tapi kalau pernah masuk, kalau tanpa itu, terus tak boleh saya selesai. Nanti, nanti, nanti, baru saya nanti kurang. Ayo, saya berkati, saya berkati, dan itu. Amin. Allah itu berbangga kepada segala ini. Amalan amalan itu dia akan mengaku. Dia saya mengaku. Dia ukur adalah amalan yang dia cukup di sini. Ukur ini. Saya rasa ini. Apa yang itu ini? Sampai Allah pun dia tahu. Kita ini. Amalan yang dia ini. Kalau kita kita akan baca pertama baik, kita bukan ma'arifah. Ma'arif ini ada ananta di dunia. Ayo, ala ikmun. Jadi ini adalah baik-baik bagaimana yang aman. Ma'arifah pada kita ada amal-amal itu itu disebut naik bulan. Sebab itu di sini bagus. Dan itu bagus. Dan itu dia bagus. Terus, di sini. Sebenarnya yang lain itu, kalau dia amalnya jahat, mana dia busuk, dia bantai orang yang jahat. Tapi kita ni. Kita ni, maaf kami, ada tak kami mati? Kata dia itu, maafkan saya. Aku ada amal baca dunia, ada asal dunia, dan mana baca dunia. Ini yang amal awal dari. Kata semua yang akan kau dunia, kata, aku nak bagaimana awal dari. Jadi saya hanya betul-betul, saya cuma saksinya ini. Dulu saya ketika tiba tu kalau kita boleh pada mana buatkan mana kita cuba tahu misalnya bahawa buat pun tahu ni kita mesti tiba mesti ada masalah boleh saya saya ingin tanya ini kalau kita ikan di luar dan nanti saya nak kira boleh ni ketika nak cuba apa nanti cuba cuba lagi sebab tu hari ini tak boleh kita jadi mana sebenarnya hal ini? Kamu kan boleh. Mengapa? Nabi Jahanam nanti Menjaga sesuatu Dia mencium Api yang beranak-anak yang banyak di sini Kalau kita berasa contoh Berpatu Anak Tak anak bagi tanah batu Mereka cikgu Tak sebab pahala tak panas. Maka itulah tempat kita nak masuk. Bagaimana? Ya, Tuhan lah Tuhan. Benar itu seperti ini. Masa. Ayat ini saya Ya Allah. Pergi. Jadi sebenarnya pahala ini, ini nak saya bahas yang sikit-sikit. Sebab saya muka asyam masa. Kita cari kata lah, lah yang muka ini. Tapi saya muka. Kalau buat mahal masih kami sikit. Maka itulah. Saya muka. Itu semua dari Tuhan. Allahumma sallam. Tapi tak mungkin orang lain. Macam tu, kalau saya kata, saya tak tahu. Ibarat macam, apa yang kita kata ini, sebenarnya apa? Jadi kita mencari itu amal ini, amal itu adalah ini. Ini tidak begitu. Jadi amal saya di Allah dan di dengan langsung. Tentu bisa. Jadi itu sini mengenai tentang beri-beri ini. Tidak ada dunia sebuah jadi kegiatan dulu jadi orang dari darinya macam itu dia nama anak itu sedang sedang bukan itu yang tinggal di jadi bagi ada banyak dulu ada di mana dua tiga ribu ribu ada sekali karena kita dalam sana tersiul tempat yang tersiul zaman zaman ini mungkin ada di Saudi Arabia tengok pernah tersiul Allah'tan şuradan seviyor Ben ama yani bir günahdan yapacaksa bir hala yapacaksa da bilmiyorum. Görmez bir hala bir hala bir hala ne demek bu ada berapa jelas pemain, ada pembangga negeri, ada tempat. Mesti kira ini bagi dia wartawan buat apa? Bagi dari saya rujuk alam saya Ini so pasti banyak pun ini. Nah, kita kan ada sama sama sama Cukup puasa, bulan-bulan, dicap dengan warna-warna musuh, banyak-banyak susun, warna-warna cara lain

كلمة عن صحيح ربما كثير لحديث من من عن كل من يتبعش خير العالم بل يتصاب من يتصاب من الروح من أنصار من مؤمن سبحانه وتعالى تقرب مؤمن في المدينة بشكل متفاوت مثلا من مثلا من مثلا من مثلا من مثلا من